fulgo pli rapidigas degeladon de neggio. Dec miloi da turistoi voyagas ciu jare alla Antarcto, cae crome existas tuta aro da esplor stazioi. La visitoi ne restas sen sequoi. Lau nova studaggio, la sud polusa continento pli cae pli malpurigas per fulgo particloi, cae tio pli rapidigas la degeladon de neggio. La usado de shipoi, aviadiloi, generatoroi, cae de helicopteroi conducas al tio, che la Antarcto pli cae pli estas chargita de fulgo particloi e la bruligo de fossiliai brulagioi. La problemo en tio estas, che la fulgo malheligas la negio covrajon, cae tiel gi pli forte varmigas ol blanca negio covrajo, cae seque gi pli rapide degelas. Tiun effecton povis pruvi te amo de la Nederlanda Universitato en Groningen helpe de mesuradoi en dudec hoc mesur stazioi el kiwi plei multai estas forte visitatai de turistoi. La piet post signo de averagia visitanto de la Antarcto pli rapidigas la degeladon de neggio dum somero je octec tri tunoi, raportas la esploristoi en faca magazino. Ili crome taxas che la turismo respondezas pri quar como quar milionoi da tunoi da degelinta neggio sur la Antarcta duon insulo cae sur la Naibara insularo. En tiui locoi ocasas plei multai esplor activezoi cae al voyagioi de visitantoi. La calculitai quantoi por la entuta Antarcto estas nur mal multe signifai, sed ilia estas loce interesai, diris sciencisto el instituto pri esplorado pri negio cae lavangoi en Svislando li tamen attentigis che la mesur valoroi pro necertagioi en la mesurado estas malfacile pruveblai. Crome, por la degelado necessas en tutte positiva energi bilanzo. Alicase, la neggio nur plivarmigias, set ne farigias degela aquo. El mia vido la quanto da degelinta neggio laula studajo presentas nur supran limon, diras la esploristo, kiu mem ne parto prenis en la studajo. Por redukti la chargion per homai activezoi sur la sud polusa continento, la autoroi de la studajo pledas nun por tio, che oni enconducu supran limon por la nombro da turistoi cae che oni vetu pri purai energii portantoi, cae pri hybridai cae electrae shipoi, cae che oni limigu la grandezon de la esplor stazioi.